In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altare Dei ad Deum cui letifica juvetutem meam. Judica me Deus et certe causa meam de gente non santa, a famine inico et doloso erume me. Qui a tu es Deus fortudo mea, quare me repulisti et quare triste cincedo, dun affligit me inicus, emite lucentuan et veritatentuan isame reduxeron et reduxeron in monten santum tun et in tabernacula tua et introivo altar Dei ad Deum qui letifica juventutem meam confitevor tibi in citra Deus Deus meus quare tristis es anima mea e quare conturbas me Espera in Deo, con an ado confitevor hili, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altar Dei, ad Deum glorificat juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit celum et terram. Confitor Deo, Onipotente, Veate Maria, Sempar Virgine, Veato Micael, Arcangelo, Veate Giovanni Battista, Santis Apostolis, Petro et Paolo, Onibus Santis et Bobes Frates, qui apicavinibis conitatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, id Precor Veata Maria, Semper Virgine, Veato Micael, Arcangelo, Veato Giovanni Battista, Santos apostoles Petro et Paulum, omnes santos et vobes frates, orare pro me ad Dominum Deo nostrum. Miserator tui omnipotens Deus et misis peccatis tuis, perducate a vita eterna. Amen. Confitor de omnipotenti, Beate Maria Semper Virgine, Beato Micael Arcangelo, Beati Giovanni Battista, Santis Apostoli, Spetu et Paolo, Onibus Santis, et Tibi Pater, cuia peca venimis conditazione, verbo et opere, mia culpa, mia culpa, mia massima culpa, id precor cor Beata Maria, siam Virgine, Beato Micael Arcangelo, Beati Giovanni Battista, Santos Apostoli, Spetu et Paolo, Onni Santos, et Tibi Pater, Orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et misis peccatis vestris perducas vos ad vitam aeternam. Amen. na solutionem remissionem peccatorum nostrum trivanobis nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus, tu conversus vivificam nos et plestua letabitur in te, ostende nobis domine misericordiam tua, et salutare tuum da nobis, domine exaude in orationem mea, et clamor meus a te venia, domine cum et cum spiritu tuo. Oremus, aufera nobis, quesumus domine iniquitatis nostras, et ut a santam santorum purus meriam mentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam santorum tuorum, coron relicia ixun et omnium santorum, ut indulgere digneris omnia peccata mea. Amen. medio ecclesia aperuit os eius et in plebite un dominus spiritus sapiense et intellectus estolan gloria induit eum bonum confiteri domino et salere numini tuo altissimi gloria patri et filio et spiritus sanctus in medio ecclesia peruit os eius et in plebite un dominus spiritus sapiense et intellectus est solam gloria induit eum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra paz hominibus bone voluntatis, laudamus Te, laudamus Te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gracias agimus tibi proter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Re Celestis, Deus Pater Nipotens, Domine Filii Unigenite, Jesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tolis peccata mundi, miserere nobis, qui tolis peccata mundi, suscipe de percasione nostra qui sedes sedesser am patris misericordiae nobis con tu solus santus tu solus dominus tu solus altissimus iesu christe cum santo spiritu in gloria dei patris amen dominus obiscum et cum spiritu tuo oremus Deus qui ecclesia tua in exponendi sacris scripturis veatum Jeronimum confessorem tuum doctorem maximum providere dignatus es presta quosumus ut eius suffragantibus meritis quatuores simul et opere docuit te adjuvante que sercere valeamus per dominum nostrum Jesu Cristo, filium tuum reina, convivit regna nutate Spiritus Santo Deus Dios, omnia secula seculorum. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos por su aparición y por su reino Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, enseña, exhorta con toda longanimidad y doctrina, pues vendrá un tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. Antes deseosos de novedades, se amontonarán maestros conforme a sus pasiones, y apartarán los oídos de la verdad, para volverlos a las fábulas pero tu vela en todo, soporta los trabajos, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cuanto a mí, a punto estoy de derramarme en libación, siendo ya inminente el tiempo de mi partida. He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado la fe. Ya me está preparada la corona de la justicia que me otorgará aquel día el Señor justo juez, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Palabra de Dios. Gradual, os justi meditabitur sapienza, et lingua eius loquetor judicium, lex Dei eius in corde ipsius, e non sum plantabitur gressus egis. Alleluia, alleluia, amavit eum Dominus, et ornavite eum, et solam gloria induit eum. Alleluia. Munda cor meum, ac lavia mea omnipotens Deus, qui lavia isa i profete calculo mundasti in ignito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, mundare, O Santo Evangelium Tuum dignum vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus obiscum et cun spiritu tuo. Lettura del Santo Evangelio según San Mateo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Para nada aprovecha ya, sino para tirarla y que la pisen los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse ciudad asentada sobre un monte, ni se enciende una lámpara y se la pone bajo el celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a cuantos hay en la casa. Así ha de lucir vuestra luz ante los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas, no he venido a abrogarla, sino a consumarla, porque en verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que falte una jota o una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Si pues alguno descuidase uno de esos preceptos menores y enseñara así a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que practicare y enseñare, ese será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Credo in unum Deum, Pater unipotentim, Fattore in celia et terra, Visibilium Omnium et invisibilium, Et unum Dominum Jesu Cristo, Filium Dei unigenitum, Et es Patre natum ante ognia secula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum vero de Deo vero, Genitum non factum Consustanciale in Patriae, Perce ognia fatta sum, qui proter nos homines et proter nostan salutin descendit de celis. Et incarnatus es de Spiritu Santo es Maria Virgine, et homo Crucifixus es. Crucifixus esiam pro nobis, sub Pontium Pilato passus, et sepultus es, resurrexit tertia die, secundum scripturas, et accendit in celum, sedet ad esseram patris, et iterum venturus es cum gloria judicare vivos et mortus, cuius regnum er infinis, et in spiritus santu dominum edificantem, qui es patri filioque procedit, qui con patri et filio simul adoratur, et con glorificatur, culucutus es per profetas, et unam santam catholica et apostolicam ecclesiam, confiter unum baptisma in remissionem peccatorum, et especto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus justus ut palma florevit sic ut cedrus qua in Libano es multiplicat vitur Suci pesante pater omnipotens et eternus Deus ac immaculata nostiam, quam ego indignus famulus tuus offerutivi Deo meo vivo et vero pro innumerabilis peccatis et offensionibus in negligentis meis et et pro omnibus circunstantibus, sed pro omnibus fidelibus Christianis vives autque defuntis, ut mi et illis proficia a salutin in vita eternam. Amen. Deus, qui manea substantia dignitate mirabiliter, condidiste et mirabilius reformasti, da novis perius equa et vini misterium, Eius immunitatis esse consortes, qui humanitatis nostri fieri dignatus es partices, Gesù Cristo, Filius Tuus, Domini nostri, qui te convivit regna, in unitate Spiritus Sancti Deus, per ogni secula seculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calice in salutaris Tuam deprecantes clemencia, nut in conspetto divine majestatis Tue, pro nostre totius mundi salute, cun odore subitatis accendat. Amen. In spiritu militate, sed in animo contrito suscipiamo a te, Domine, e sic fia sacrificium nostrum in conspetto tu odie, ut placiativi, Domine Deus. Beni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedic, o sacrificium tuo santo nomini preparatum lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut aliam vocem laudis et narren universa mirabilia tua. Domini delexi decorem domus tue, et locum habitationes gloria tue. Ne perdas cun impis Deus anima mea, et cum viris sanguini vita mea. In corum manibus iniquitatis sunt, destere EURON repleta es munelibus ego ut in innocentia mea ingressus sum rime me et miserere me pes meus est in directo in ecclesias benedicante in domine gloria pati et filio et spiritu santo sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum amen Suci Santa Trinitas ac oblationem quanti bibo ferimus o memoriam passionis resurrectionis et ascensionis Jesu Christi Domini nostri et in honore Beatae Maria semper virginis et Beatae Johannes Baptista et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et historum et omnium sanctorum utilis proficia ad noren nobis autem salutem et illi pro nobis intercedere dignetur in celis et quorum memoriam agimus in terris, per unten Christum Dominum nostrum. Amen. Orate frates, ut meon ad vestum sacrificio acceptabile fia put Deum Pater Omnipotenti. Sucipia Dominum sacrificium de manibus tuis, al laudam et gloriam nomine sui, ad in quoque nostre, totiusque ecclesia sue sante. Amen doni celestibus nobis quosumus domine liberativimente servire ut munera qua deferimus interveniente beato Geronimo confessore tuo et medela nobis operentur sed gloriam per dominum Nostrum Gesù Cristo filium tuum qui te comibus regnum et ad spiritus sancti deus per omnia saecula saeculorum amen Dominus vobiscum, É espírito tuo surso um corda, habemus ad Dominum, gracias sacamos in Domine Deo nostro, dignum et justum es, per dignum et justum es secone salutare, nos tibi sempre graças gracias sadire, Domine Sante, Pater Omnipotens, Eterne Deus, che con unigenito Filio e espírito Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae sed in unius unitate substantia quo de tua gloria revelante te credimus hoc de filio tuo hoc de spiritu santo sine differentia discretionis sentimus ut in confessione vera sempiterna qua deitatis et in personis proprietatis et in essentia unitas et in majestate adoretur equalitas, quam laudan angeli atque arcangeli, cherubim quoque ac serafim, qui noce sanctamare clamare una voce dicentes. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un terra gloria Tua, osana in el Celsis, benedictus qui venit in nomine Domine, osana in excelsis te editor clementissime pater per jesu Cristo, filium tuum dominum nostrum supplicare rogamus ad petimus ut iacet avias et benedicas et dona et munera et sancta sacrificia elevata in primis cui offerimus per ecclesia tua santa catholica et quam pacificare custodire adonare et redigneris tot orbe terrarum una cum famulo tuo papa nostro benedicto de seis et antici nostro et omnibus ortodoxis asque catholice et apostolice fide cultoribus. memento domine famulorum famularumque tuarum Et omni lucet constantium corontibus fites conita es in nocte de vocio pro quis tibi offerimus vel qui tibi offerunt o sacrificium laudis pro se qui omnibus pro sensionem animarum suarum pro spe salutis et in communitatis sua tibi credunt vota sua eterno deo vivo et verum comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosis semper Virginis Mariae, geneticis Dei, et Domini nostri Gesù Christi, serviatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei Jacobi Ioannis Tomei, Jacobi Filippi Bartolomei, Mattei Simoni et Dei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectiones tuem oniamor auxilio, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igi soblazione in servitutis nostre, sed ad cunte familie tua quesimus Domine, u placatus acipias, dies que nostros in tua pace dispones, ad que af eterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iubias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quan oblationem tu, Deus, in omnibus quesumus, benedictam, ascritam, ratan, racionabile, acceptabilenque facere digneris, un nobis un nobis corpus, et sanguinis fia dilettissime fili tui, domini nostri, Gesù Christi. Qui, pride quam pateretur, accepit panen in santas sa venerabilis manus suas, et levatis oculis in cielo a te Deum, Pater in suo non tibi gratia sagens, benedixit, fredit, te dicui discipulis suis dicens, accipite et manducate is hoc omnes, hoc is enin corpus meum. simili modo pos quam es accipiens et umplecarum calicem in santa sac venerables manus suas identivi gratias agens, benedicit de dicu discipulis suis indicens accipite et bibite eseo onnes, i que es en incalis sanguinis mei, novet eternit testamenti, amenti, mysterium fide, qui probobis et promultis effundetur in remissionem peccatorum. Et cotiquis quem faceritis in mea commemorationem facetis. Und et memoris Domine nos servitues et plest tua santa ius Christi fili tui Domini nostri tam viat passiones nec non et ad inferis resurrectiones sed in celos gloriosae ascensiones offerimus plecare majestatis tua de tuis donis adatis ostiam puram ostiam Santam, ostiam immaculatam panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Sup aquae propixio accede nubulto respice de dineris, et accetta vere, sicuti accetta vere tignatus ees, munera puri tui justi abel, e sacrificium patriarca nostre abrei, et cotivi otuli sumos eterdos tuos melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Sub rogamos omnipotens Deus, iubere che per ferri, per mano santi angeli tui, in sublime altare tu, in conspetto divine majestatis tua, ut quodco ex ac participazione sacrosanto fili tui, corpus et sanguine sussedimus, omni in celesti, et grazia le preamor, per eunten Christum Dominum nostrum. Amen. Memensio esian domine famulorum famulorum quetuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis domine et omnibus in Christo, quae centibus locum refrigeri, lucis et pacis, ut indulgias pecamur, per unten Christum dominum nostrum. Amen novis quoque peccatoribus familis tuis de multitude miseracione entuaron esperantibus parte naliquam et societate donare dinieris cum tuis santis apostolis et martitibus cum Giovanni, Stefano, Mattia, Varnava, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felitate Perpetua, Agata Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, et onibus santis tuis, intra nos consorcio, non estimator meditis et venie quesumus ladito admite per Christum Dominum nostrum, porque ec omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per isum et con iso et in iso Esti video Patri Unipotenti, unitate Spiritus Sancti onis honor et gloria per omnia saecula saeculorum amen Oremus pro te moniti et divina institutione formati audemus dicere Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum veniam regiuntum tuum Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, pane nostrum quotidiano da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut in nos dimitibus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, se libra nos a malo. Amen. Libra nos quesumus domine af omnibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et in tecedente veate gloriosa semper Virgine Dei Genetici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea, et omnibus santis, ut apopisio pacem in Dievus nostris, ut opi misericordia tua adiuti, et a peccato simi semper libere, et a omni perturbatione securim. per unte in dominu nostro Gesù Cristo, filium tuum, qui se convivit regna in mutate Spiritu Sancti Deus, per ogni secula seculorum. Amen. Pax Domine, sit semper boviscum, et cum Spiritu Tuo. et commissio et consacratio corporis et sanguinis Domini nostri Gesù Christi, fiat accipentibus nobis, in vita eternam. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, Christi apostolis tuis, patin licum bovis, patin mian tu bovis, in respitia peccata mia, sed fide in ecclesia tua, anche secundum voluntatem tuam pacificare et quadronare digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui est voluntate Patris, cooperante Spiritus Santo, per monte tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacro santo corpus et sanguine tuum, ab omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facame tuis semper in re mandatis, et a te nunca separari permitas, qui cum eo de Deo Patre et Spiritus Sante vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per certio corporis tui, Domine Iesu Christi, quattro cui indigno sumere presumo, non min provenia in giudicio et condenazione, sed pro tua pietate prosit mi adutamento mentis et corporis, et amederam precipiendam, qui vis regnas cum Deo Pate, in vitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celeste accipiam et nomen Domine invocabo Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut entre sub tectum meum, se tantum di verbo esse habitur anima mia. Corpus omni nostri Jesu Christi, custodiat anima mea, in vita eternam. Amen. quid retubam domino pro omnibus qui retuvit mi calicen salutare sacipiant in nomen domini invocavo laudans invocavo dominum et af inimicis mei salbus ero sanguis domini nostri jesu christi custodiat anima mea in vita eterna amen Quoto resumsimus, Domine, puramente capiamus, et emune temporali, fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum, Domine, quod sumsi, e sanguinis quen potavi, aderat vicedibus meis, et presta, ut in me non remeanat, et celerum macula, quen pura e santa refecerum sacamenta, quibis regnas in secula seculorum, Amen. Dominus Babiscum et con Spiritu Tuo. Repleti alimonia celesti quo sumus Domine, ut interveniente beato Geronimo, confessore Tuo, misericordia Tua gratias consequi mereamur. Per Domino nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivit il regno in unità e Spirito Santo Deus per ogni secula seculorum. Amen. Dominus obiscum et cum Spiritu tuo, ite missa es. Dio graças. Placia tibi Santa Trinitas, obsequium servitutis me, et prestat u sacrificium quod oculis tui majestatis indignus obtuli, tibi sit acceptabile miique, et omnibus proquibus irut obtuli, sit te miserante propiciabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos unipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus cum et cum spiritu tuo initio sancti evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. In principio era verbum et verbum era apud Deum et Deus era verbum hoc erat in principio apud Deum omnia per iso fatta sum et sine iso factum est senil quod factum est in iso vita erat et vita era lux hominum et lus in tenebris lucet, et ea non comprenderum. Fuit homo missus a Deo, qui nomen era Ioannes, ic venit in testimonio, ut testimonium peribere de lumine, ut omnes crederen per illum. Non era ille lus, sed ut testimonium peribere de lumine. Era lus vera, qui illuminat omnen hominem venienten in hoc mundum. In mundo erat, et mundus perissum factum est, et mundus eum non coniobit, in propria venit, et sui eum non receperum. Quod quo autem receperum eum, dedit eis potestatem filius Dei fieri, is qui credum in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec es voluntate carnes, nec es voluntate viri, sed est Deo nati sum. Et verbo caro factum et habitabit in nobis et vidimus gloria in eius gloria quasi unigenite a patre plenum gratia et veritatis deo gratias